Igan ostialea jatzen, Euskal Kulturerakundiak baiunako mediatekalat kumitatu nundian. Bordaleko Jean-Michel Luka, universitarioen hitzaldilat. Eia ze ihardokipen nukian nik, Euskal Herriko kulturekile gija, gizon haen azalpener beha. Eta eia Jean-Michel Lukasek defendatzen dian eskubide kulturalen konzeptiak, ze oi hartzun bazukian heben, gue luraldian. Saldo ezera bildu ginen, artin ipar uskal herriko kulturekiliak, euskaldun ala ez, nafarroatik jinike batio, eskubide kulturalak zer dien entzun nahian, hoien defandazalek hartxia den luka jaunaen ahotik susen. Eskubide kulturalak hitzak lehen zehen zunutilaik, kultura eta kulturalat heltzeko, kultura batetaz jabetzeko ahalmenaz mintzatuko zelako sujmo zerbait banian. Aldarikapen bat bezala entzuten nian, nurbeak gue bizian kulturaz gozatu, hasi eta alkarabeaz tua halizatia giza eskubide bat delakuan. Bon, en nintzan arun toker, bena ez etxit susene. Gai hartan jakin gyninez, eskubide kulturalen geia, bigeren mundu gerlatik landako hausnarketa baten frutia da. Agitu dien izigarrik eiekin. Nula jarraik dezakegu giza familia bat izaten. Zer klotzen gutu alkari, gizaki giza. Kulturak, zentzu zabalian. Hordian nula parte hardezake kulturak jenten arteko bake egonkor baten jaikuntzan ordunko galtuak, betiko galtuak. Hortako definitu behar da zertaz mintzogien. Hor solasaldiak ez usteko bidiak zabaltu zeizkun. Kultura, Lukasek dionez, bestien duintarzuna eta askatarzuna hasten dutian gaiza oro da. Hortaz sobat, partekatzen den apaidu bat, kantoe bat, hartatzeko manea bat, harremantzeko manea bat, algaren duintarsuna eta askatarsuna jazten dien ber, hoikoro kultura dia. Eta kultura desberdinak kontakti handia. Hortan da erronka, eta hortan da lana. Gue arteko lubaki handi eta tipien kudeak eta baketsu izan dadin, asmatu behar dutugun tresnetan. Mahanunguian galtro hau elkizen. Harakin degilat nualaik eta eneagibusia ni bezala uskaldun den jakinai uskaz manhatzen deiodalaik. Ze ihardoki beharrote deiot, izi hone en France! Begitartila tua bezala botatzen deitan gibeleko pertsona ez ezagunai. Nula egin dezaket, bestiaen dejarmatzeko. Parka handeia, alkaren eskubide kulturalak irrespeta ditzagun eta batak bestiaen buia, askeago eta duinago egin dezagun istantoroz, arren. Oso hausart eta hunkigarri udutu zait Jean-Michel Luka. Akitania eskualdeko kultur zuzenda ohia dena, gizatak zunian eta untsa egin nahiaen izenian, jentartien beste martxabat posible dela sinhesten behitu. Adibidez, nahi beluke, gentiaen zintzotarzuna izan dadin, zuin nahi herritaren muen diharru publikoz laguntzeko irizpide. Beste adibide bat, gentiak beak jabaki desan haentako sozez laguntu eta babestu beharreko undaria zuin den. Aditu zumaiten baiestapena eguki gabe. Inosentziatik badu sistema hierarxiko eta boteretsu batek hola funtzionatzen ahal lukila pentsatziak. Eta lukazek beak dionez, utopia bat da. Bena gija batez goguak altsatzen deizku. Nuabidiak marrasten, gue sistemak galtozkazten, iparizarak pizten, eta hoi jinkoi gabeko erlizione baten itxua balin badue, eh, eskertzekoa da. Eni, jauziak. Jean-Michel Lukasen behatzian gu edantza jauziak jintzaizt gogulat. Hain xume, doidoia apaintuik dien urratxe dibat, borobilian emanik, funtsesko, bilzale eta artistiko den forma erritual hoi, zunien baliuza zaitan. Bai eta zunien beharrezkua zaitan urtian behin, ene eta kanpoko jentiaikin, uskaldun ala ez, politikoki hulian edo hurunago senditzen dutu danekin, jundan ezuhaneko pizteko enpisteko gue herriko gaitia. Alkarrekin gizarte egin dezakegulako espantsaen bermatzeko. Urtoz, konfidantza horren araberitzeko. Begitarte hoiko, gaiul hunian, suiaen ikhak argituk, berize maitatzeko zuin nahi jente maitagarri den huñarrizko hein hortan. Gaiaen ulhunak, irents ez gitzan.